Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 19, 1932 Ang kapanganakan ni Archbishop Diosdado Talamayan. Isinilang siya sa Sampaloc, Maynila. Nag-aral siya sa University of Santo Tomas at nagpakadalubhasa sa Espanya at Amerika. Kahit natubong Maynila, nagsilbi ang nooy si Father Talamayan bilang guro sa San Jacinto Seminary sa Tugigaraw, Cagayan. Nang lumaon, nagsilbi siyang auxiliary bishop ng Archdiocese ng Tugigaraw. Makalipas naman ang isang taon, naloklok bilang arsobispo ng Tugigaraw si Archbishop Talamayan magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.